Pradžios knyga 47 skyrius. Juozapas atėjo ir pranešė faraonui, mano tėvas ir broliai su avimis, galvijais ir visų, ką jie turėjo, atėjo iš Kanano krašto. Ir dabar jie yra Gošeno krašte. Jis pasiėmė su savimi penkis savo brolius ir pristatė faraonui Faraonas paklausė jų, koks jūsų užsiemimas? Jie atsakė, tavo tarnai yra gyvulių augintojai. Tokie buvo ir mūsų tėvai. Mes atvykome kurį laiką pagyventi šioje šalyje, nes tavo tarnai neturi ganyklos savo avims. Badas siaučia Kanano krašte. Prašome, leisk savo tarnams apsigyventi Gošeno krašte. Faraonas sakė Juozapui, tavo tėvas ir broliai atėjo pas tave. Egipto šalis yra tavo žinioje. Geriausioje šalies dalyje apgyventink juos. Jie te gyvena Gošeno krašte. Ir jei žinai iš jų sumonių vyrų, paskirk juos mano bandų prižiūrėtojais. Po to Juozapas nuvedė savo tėvą Jokūbą pas faraoną ir Jokūbas palaimino faraoną. Faraonas paklausė Jokūbo, kiek tau metų? Jokūbas atsakė faraonui, šios žemės kelionėje esu 130 metų. Negausios ir sunkios buvo mano gyvenimo dienos nepasiekiau savo tėvų amžiaus. Jokūbas palaimino faraoną ir išėjo. Juozapas apgyvendino savo tėvą bei brolius ir davė jiems geriausios žemės Egipte, Ramzio krašte, kaip faraonas įsakė. Juozapas aprūpino maistu savo tėvą ir brolius ir visus namiškius, kiek kuriai šeimai reikėjo. Visoje šalyje trūko maisto, nes badas buvo baisus. Egipto ir Kanano šalis buvo išsekintos bado. Juozapas surinko iš Egipto šalies ir Kanano šalies visus pinigus, parduodamas javus, ir juos atgabeno į farono iždą. Kai Egipto žemėje ir Kanano žemėje pasibaigė pinigai, egiptiečiai atėjo pas Juozapą ir tarė, duok mums duonos, kodėl mes turime mirti tavo akivaizdoje dėl pinigų stokos. Juozapas atsakė, jei nebeturite pinigų, atveskite gyvulius ir aš jums duosiu duonos už juos. Jie atvedė savo gyvulius o Juozapas davė jiems duonos už arklius, avis, galvijus bei asilus. Taip jis metus maitino juos už jų gyvulius. Metams praėjus, jie vėl atėjo pas jį ir sakė, neslėpsime nuo mūsų valdovo, kad nebeturime nei pinigų, nei gyvulių. Mums liko tik mūsų kūnai ir žemė. Kodėl turime mirti tavo akivaizdoje? Pirk mus ir mūsų žemę už duoną, kad su savo žeme priklausytume faraonui. Duok mums sėklos, kad išliktume gyvi, o žemę nepavirstų dikynę. Taip Juozapas nupirko faraonui visą Egipto žemę nes visi egiptiečiai pardavė savo laukus, kadangi juos labai kankino badas. Tuo būdu kraštas atiteko faraonui. Ir jis perkelia žmonės į miestus nuo vieno Egipto pakraščio iki kito. Tik kunigų žemės jis nenupirko, nes kunigai gaudavo išlaikymą iš faraono. Todėl jie ir nepardavė savo žemės. Juozapas sakė žmonėms, šiandien aš nupirkau jūs ir jūsų žemę faraonui. Štai jums sėkla, apsėkite laukus. Penktąją derliaus dalį atiduokite faraonui, o keturias dalis pasilaikykite laukui apsėti ir maistui jūsų šeimoms ir vaikams. Jie atsakė, Tu išgelbėjai mums gyvybės. Tetrasme mes malonę savo valdovo akise ir mes būsime faraono tarnais. Ir Juozapas įvedė įstatymą visame Egipto krašte, kuris galio iki šios dienos, kad faraonui atiduodama viso derliaus penktoji dalis Išimti sudaro tik kunigų žemė, kuri nepriklauso faronui. Izraelis liko gyventi Egipto šalyje, Gošeno krašte. Jie turėjo ten nuosavybę, išsiplėtė ir labai padaugėjo. Jokūbas gyveno Egipto šalyje 17 metų. Jo amžius buvo šimtas 47 metai. Izraelis, nujausdamas artėjančią mirtį, pasišūkė savo sūnų Juozapą ir jam tarė, jei radau malonę tavo akise, padėk savo ranką po mano šlunimi ir elkis su manimi maloningai ir teisingai. Pažadėk nepalaidoti manęs Egipte aš norėčiau atsigulti šalia savo tėvų. Tad išgabenk mane iš Egipto ir palaidok jų kapinėse. Juozapas atsakė, padarysiu, kaip prašai. Tėvas tarė, prisiek man, ir jis prisiekė. Tada Izraelis nusilenkia ant lovos galo.